Jien u dan stans natikom merba eżis semmija ta' dan l-istazzjon u nistidinkom biex iżommu li kumpanija f'din is-sija li ġejja. Il-programm u mill-arkivi. U s-sabiħ ta' dan il-programm huwa li intom is-semmija ssiru tafu aktar dwar l-istorja ta' pajjiżna, l-arkivi u s-sorsi li jħadnu. Nitkellmu dwar oqsma varji li nittama qed tapprezzaw il-kontribut tal-mistiedna li jkolli. Mill-arkivji qed jixxandar ukoll fuq netfm.com.mt. Illum ħan nitkellmu fuq l-Arċisqof Mikiel Gonzi, sew fis-soċjetà Maltija, sew fil-konflitt politiku reliġjuż ta' snin 60 u l-interdett kif ukoll Gonzi u l-Konċilju. Konvint li dan is-suġġett għandu jkun wieħed interessanti. U biex wieħed jgħidilna aħjar fuq l-Arċisqof Gonzi minn studju frisk, stedint lil Dr. Sergio Grek. Riċentement, Sergio Grek għadu kemm ingħata dottorata teżi li preżenta fl-Istitut tal-Istudji Maltin fl-Università ta' Malta. It-teżi Iġġib l-isem ta' Archbishop Gonzi in a Changing Malta. Dr. Sergio Grech twieled iż-Żejtun fl-1975. Studja l-istorja fl-Università ta' Malta fejn kiseb il-Baċċelerat, il-PGSC u l-Maġisteru. Huwa magħruf għal diversi pubblikazzjonijiet ta' bijografiji li kiteb fosthom dak ta' Patri Felician Bilocca, Anton Tabone u t-tabib Alexander Cachia Zammit. Huwa wkoll editur ta' bosta bijografiji oħra fis-sensiela Bejn Storja u Miti. Huwa xandar ta' għadd ta' programmi b'xeħta kulturali, fundatur tal-grupp letterarju Poeżija Plus, u kien l-ewwel Direttur Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tat-Tib. Fil-preżent huwa Assistent Kap ta' Skola Primarja. Għeżież semmiegħa, bi pjaċir nilqa' hawn lil Dottor Sergio Grech. Insellimlek Noel u insellem anki lis-semmiegħa tagħna. Grazzi. Sergio, ħan nitkellmu fuq suġġett eh, interessanti, suġġett eh, jaħra ilek snin tagħmel ir-riċerka. L-ewwel ħaġa, Min hu għalik l-Arċisqof Gonzi? Meta bdejt oriġinarjament naħseb fuq dan is-suġġett, ngħid il-verità, kien hemm ħafna li qaluli se tivvinta, għaliex ħa terġa' tqajjem il-passat, insomma sibt ħafna oppożizzjoni. Sa kien hemm anki patri partikulari li mhux se nsemmi jismu li minn hawn nawguralu ħafna għomor, m'għandi l-ebda xejn lejh, li qalli kif se jirnexxielek tikteb fuqu l-Arċisqof Gonzi meta inti għandek ħafna sorsi magħluqin, ħafna ħitan magħluqin. Ekku. Eh, missa solvejnija wkoll dik ma tinsemmuha. Però jiena dejjem xtaqt għaliex ma kontx sodisfatt Mill-bijografiji u mill-analiżi. Inkiteb ħafna fuqu. Iva, inkiteb ħafna imma naħseb. Pereżempju, nsemmi l-Mkasbrin fil-Miżbla, pereżempju, ta' Borg tal-1984, ta' Fenech, The Making of Archbishop Gonzi, kif ukoll ta' Gallia u Tonna, l-Arċisqof Gonzi. Ekku. Ovvjament, ta' Michael Gallia minn hawn insellimlu għax-xogħol importanti li għamel, kien ibbażat ħafna fuq dak li qallu l-Arċisqof Gonzi, jiġifieri Michael ġie f'sitwazzjoni fejn ma kellux biżżejjed dokumenti biex jaħdem fuqhom, jiġifieri hu kien qed jaħdem ħafna drabi b'riżultat ta' intervisti twal li hu għamel u li anki Michael ġentilment kien anki silifhomli, kien għamel sigħat twal mal-Arċisqof isaqsih u flimkien Matonna tal-Furjana. Però jiena kont insodisfatt anki minn dawn il-kotba li semmejt inti, ħafna drabi għandna iktar milli verżjoni tal-istorja, għandna l-verżjoni tal-istorja skont il-pożizzjonijiet li kellu Mintoff matul l-istorja. Ovvjament, aħna dejjem ukoll drajna biex taxxaqa inħarsu lejn l-istorja ta' Mintoff u Gonzi bħal dak li kieku dawn Kienu xi żewġ namrati ma' relazzjoni tagħhom marret ħażin u allura mbagħad ġie żmien meta relazzjoni rranġawha u saru ħbieb. U qisni dejjem kont insodisfatt u dejjem kont ngħid imma hemm perspettivi oħrajn, issa mhux qed ngħid li Mintoff ma kellux raġun, mhux qed nipprova nwaqqa' lil Mintoff, imma komdejt nistaqsi mal-Knisja. Pereżempju, il-mod ta' kif aħna nħarsu lejn l-isqof, lejn il-funzjoni tal-isqof, l-idea li l-isqof qiegħed hemm biex jiddefendi l-merħla tiegħu, dawn it-tip ta' pożizzjonijiet kienu nieqsa. Ix-xogħlijiet importanti, jien naf, tal-Prof. Sfrendol li minn hawn anki nsellimlu kien wieħed mit-tutors tiegħi f'din l-istorja u nsellem ukoll lill-Reverendu Dottor René Camilleri li wkoll kien parti mill Mill-proċess, insomma, bħala tutor tiegħi, u anki fil-kotba tal-Professur Joe Pirotta, dejjem tard inti l-gonzi fil-kwistjoni tal-indipendenza u l-integration. Fil-fatt ħa nitkellmu fuqhom. U gonzi dejjem jibża' minnhom dawn. Ħa nitkellmu, ħa nitkellmu aktar quddiem. Ġifieri rrid anki nipprova noħloq forsi bilanċ Ehm, u tħalt kif għattinti għal bicċa xogħol jibsa li huwa proċess li dan bejn bejn 6-7 snin, ġifieri ma kienx faċli. Gonzi bħala qassis u Gonzi bħala politiku. Ekku, qegħdin nitkellmu. Nitkellmu snin 20. Snin 20, interessanti naf anki fit-teżi tiegħi, nidħol fuq il-formazzjoni ta' Gonzi, ġifieri Gonzi kien pereżempju is-seminarju fejn fost l-għalliema tiegħu kellu lil Dun Karm, il-poeta nazzjonali. Gonzi kien is-seminarju fi żmien meta saret il-famuża riforma ta' La Fontaine, meta La Fontaine kien ġie Malta u bażikament kien keċċa lill-professuri u ma ħallihomx jorqdu hemmhekk iktar is-seminarju. Hemm mistoqsija li qatt ma twieġbet fil-verità għaliex ġara dan il-każ. Qegħdin nitkellmu fuq Gonzi li anki, forsi ftit jafuha din, kien ordna erba' snin qabel ma spiċċa l-kors, għaliex il-kappillan tal-Kalkara kien ilmenta mal-Isqof Pace li hu m'għandux biżżejjed biex jaqdi l-merħla, ħanajtek, m'għandux biżżejjed saċerdoti, u Gonzi tawh din il-konċessjoni. Għall-bidu l-Isqof ma riedx, għaliex kien beża' li Taf inti jekk dan ser jieħu l-ordni sagri qabel imbagħad ma jkomplix l-istudji tiegħu. Mhm, mhm. Ma mhux il-każ. Gonzi ovvjament imur mhux tajjeb fil-kors imma jiġi l-ewwel fil-kors, jiġifieri mbagħad anki kien mar jistudja l-Gregorjana. Inċidentalment fi żmien meta l-Gregorjana kienet riġida ħafna, u dik hija importanti naħseb għall-formazzjoni ta' Gonzi, U anki fi żmien Noel meta, ma ninsewx, il-Knisja kienet qed tiġġieled kontra l-moderniżmu, ġifieri apparti ġlidiet kontra s-soċjaliżmu, il-libertà xjentifika, ġifieri anki sa qassis kien jieħu l-ġurament li huwa se jieħu pożizzjoni kontra l-moderniżmu. U. Fil-fatt insibu li l-ittri pastorali u ċ-ċirkularijiet li din il-kurja dawn Dejjem, sew għal żmien il-Karnival u sew għal bidu tas-sajf, dejjem tkun fuq il-moralità, fuq l-ilbies. Iva, kien żmien fejn ehm, il-moralità kienet mogħtija ħafna importanza, ma ninsewx kienu żmien meta n-nisa anki fil-Knisja kienu jidħlu lebsin il-velu, eh, jien niftakar in-nanna tiegħi eh, madwar ma nafx 20-30 sena ilu kienet għadha bil-velu. U anke n-nisa u l-irġiel separati. Eżatt, kulħadd eh, separat. Jiġifieri jiena ngħid ukoll fit-teżi li Gonzi inqabad fi żmien stramb għalih, jiġifieri hu li kien ġej minn dil-formazzjoni kważi kważi ristretta mad-dinja ta' wara l-gwerra meta huwa jsir Isqof, Arċisqof ta' Malta, is-soċjetà bdiet tinbidel, bdiet tinfetaħ għal ħafna bidliet. In-nies wara t-tbatija tal-gwerra ma ridux ikomplu jbatu iktar. U anke kellek il-bidla bejn Għawdex u Malta. Ekku, ekku. Fil-fatt, jiena naqsam il-Veskovat ta' Gonzi f'erba' fażijiet. Ngħid l-ewwel fażi hija l-fażi t'Għawdex. Anke mbagħad hu veru kif semmejna qabel fis-snin għoxrin isir Isqof t'Għawdex imma kien hemm il-fażi politika. Ekku. Hawn min jara stramba li Gonzi kienet kien fil-Partit Laburista imma. Eżatt. M'hemmx stramba xejn għaliex jekk toqgħod tinnota anki fl-Ingilterra Kien hemm ġa pattern fejn il-Kattoliċi normalment kienu jivvutaw għall-Partit Laburista. Fil-fatt, fil-fatt hu kien interessanti li. Kien senatur eh, fl-Assemblea eh, Leġislattiva. U qala u stess għal darba darbtejn tlieta li juqgħat ma jidħol fil-politika, imma l-isqof Karwana kien kważi obbligah jgħidu biex jidħol fil-politika. Fil-fatt ma damx ma damx eh, ma mlix kollha. Ma damx għaliex hu ovvjament l-interessi tiegħu kienu ta' saċerdot, però interessanti wkoll Li Gonzi, tinsiex, jiġifieri meta kien anki senatur, kien jitkellem fuq ħafna affarijiet soċjali, fuq pagi ġusti, biex pereżempju l-infermieri jkollhom ammont ta' sigħat u mhux sigħat biex anki jkollhom jistrieħu ħalli jagħtu iktar xogħol u x'naf jien. Ġifieri kellek ukoll dan dan l-aspett li kien aspett soċjali. Kien soċjalist hu? Jien naħseb li kien Laburist imma fid-dawl tar-rerum novarum. Għaliex ir-rerum novarum li ħarġet fl-1891 minn il-Jun 13 li inċidentalment anki tieħu pożizzjoni kontra s-soċjaliżmu u l-komuniżmu minkejja kollox, però hemmhekk il-Papa qed jitkellem Fuq Knisja ħanina, fuq Knisja li tieħu ħsieb il-foqra. Qed jitkellem fuq il-ġustizzja soċjali. Qed jitkellem il-Papa fuq id-dritt tal-istrajk, mhux b'mod abbużiv imma meta hemm raġuni valida. Qed jitkellem fuq il-paga ġusta. Jiġifieri dawn kollha no il żgur li l-Arċisqof Gonzi kienu ta' influwenza. U hu tinsiex, missieru ma kienx jaqlagħha tajba b'mod straordinarju, missieru kien jaħdem It-tarsna, ġifieri ma kienx hemm xi pagi ta' barra minn hawn, però mbagħad dejjem appoġġjawh fl-edukazzjoni tiegħu. L-Ingliżi, jekk inti kont timpjega Ingliż, ħafna drabi kien ikollu l-paga id-doppju tal-Malti, ġifieri hemm anki gvernatur bħal Bokan Carter li jilmenta minn dan il-fatt jgħid aħna tort tagħna sa ċertu punt għaliex dal-bridge qatt ma ġibniehom dawn pari, anki Mintoff jekk tara eżempju l-awtobjografija tiegħu, di jsemmiha. Missieru kien jgħidlu alla ħares jien ma nagħmilx xi xogħol apparti, xogħol wara l-ħin, għax kieku ma kienx jirnexxieli ngħixkom. Jiġifieri jien naħseb li Gonzi, u darba ddikjarah fis-Senat, speċi qal ħadd daqsi ma jħobb il-ħaddiema. Issa jista' jkun li kienet. fil-mument, fimni statement politiku kif jagħmlu l-politiċi llum. Imma naħseb minn dak is-sens għaliex jekk inti tara il-veskovat ta' Gonzi li ftit insemmu ftit intu importanza, jien fit-testi tajta ħafna importanza, kien veskovat soċjali immens. Ġifieri dan il-karità li kien jagħmel anke jiġduha eh, kappillani li kellu, Ġifiri, kienet ċaġa kostanti u jekk tinnota kien anki jgħin li l-ħafna qdiet biex ikomplu fil-missjoni tagħhom. Jien naf San Vincenz de Paul. Imma ħawaqfek. Kien hemm ħafna affarijiet, le waqafni waqafni. Per eżempju, il-ħaddiema tal-knisji imma ma kinux pari passu. Ejwa. Mal. Għax dik hemm storja. Għax dik hemm storja interessanti. Ejja ngħidu hekk. Eh, ħafna drabi ġieli anki smajta mant eh, mant nies li mort nintervista jiena milt xi mitt intervista għal din it-teżi u ħafna drabi tispiċċa tuża ftit minnhom. U jgħidulek li gonzi idejh kienu magħluqin. Ħafna. Eh? Jiġifieri ma kienx faċli, jiġifieri anki biex forsi jżid il-pagi, ridt taf inti, toqorsu xi ftit jew jew timbuttaħ. U anka ta' wara ġifieri, ngħidu kif inhi ta' ġifieri. U kien hemm stejjer, pereżempju dan, ma kienx jiflaħ li jmur il-kurja u xi ħadd jixgħel il-heater, ma kienx jifhimha. Eh, tifhem għalih kienet eh, sparpaljar ta' flus, ġifieri din anki għal u ili. U jiena anki naħseb anki għal fatt li hu kellu mbagħad ċert enerġija anki fil-ġisem tiegħu ġirdana. Sergio mhux hu biss, naħseb anke l-klieru ta' dak iż-żmien. Ġifieri nsellem il-memorja ta' Monsinjur Eduardo Coleiro hmm. li wkoll ejja ngħidu hekk kien strett U ukoll kien qed jaspira forsi wkoll li jisir isqof, arċisqof ta' Malta. Kien hemm ħafna kontenduri u ġifieri kontentituri ġifieri mingħajr dubju. Però eh, dak imbagħad huwa l-karattru naħseb Noel u vera li però eh, ġifieri l-karità li kien jagħmel m'hemmx dubju ta' u ħares lejn laqdiet, ġifieri Gonzi, Għen il-kana, għen biex leħen is-sewwa tibqa' għaddejja. Ġifieri, jiena niftakar il-fadejh li rid Alia Ferro jgħidli li dan kien joħroġ il-flus għall-ħajja anki biex iżomm il-pagi tal-ġurnalisti, mela, mela, mela. pereżempju, għax, għax, u l-ħaddiema, għax ovvjament ġieli kien ġo f'sitwazzjoni fejn il-gazzetta ma tbigħx u, u jissallab. Ġifieri, naħseb dak huwa aspett li, li forsi xi kultant anki ninsew, tinsiex il-kontribut anke li tat il-Knisja grazzi għall-iskejjel tagħha. Ġifiri, hemm dak il-lat ukoll. Sergio, Gonzi, politika u s-snin 60, snin turbulenti, trid qis fl-1956 kellek il-referendum li semmejna tal-integration. Ekku. L-Arċisqof Gonzi f'dak ix-xenarju. Ejja nitilqu mill-integration. Ekku, forsi nitlaq minn ftit qabel jiena wkoll. Tinsiex li aħna trawwimna wkoll f'kultura pro-Taljani u pro-Ingliżi. U naħseb dik ukoll. U naħseb li l-Arċisqof fino in fondo jien nemmen li kien pro-Ingliż. Jiġifieri naħseb dik tħossha. Jiġifieri kellu raġun jgħidulu Sir Michael Gonzi. Ifhem, dak imbagħad kien qed naħseb iċ-ċiniżmu ta' Mintoff u l-mod u l-kapaċità ngħid ta' Mintoff kif ħafna drabi joħloq dawn il-metafori u minnhom jirnexxielu jieħu vantaġġ politiku bħal miżbla, l-miżbla qatt ma kienet ħmieġ u ħmieġ tal-annimali, imma l-metafora hija perfetta. Inċidentalment, eh, ħafna, ħanejt ħafna, jemnuha. Għadhom jemnuha u l-polz għadhom iħossuh saqlum il-ġurnata. Fil-verità dik kienet erja mhix ikkonsagrata. u laqqa darba kum tippaper fuq għaw kol, laqqas ma kienet erja biex jindifnu daw li ġew interdet jati fi snin 60, ġifiri l-mizbla dik l-erja kienet teżisti sa minn meta fetaħ iċ-ċimiteru, jek missejjer zbal l-ewel wieħed kien ċertu Lorenzo Pace, imma kien hemm barmaids li ġew anki midfun hemmhekk li ma tawhomx l-assoluzzjoni u allura kellhom jindifnu hemmhekk. Ġifieri kien hemm nies fin-negozju. Imma x'kienu fil-kwistjoni politika reliġjuża? Ġifieri kien hemm nies li pereżempju miż-żmien Strickland minn għalija wieħed biss kien indifen hemm, ċertu Riċi l-kunjom tiegħu. Imbagħad kien hemm dawk is-sitta tmienja li kienu interdetjati, ħanajt, laqqas kienu teknikament interdetjati, ta' jien naħseb dik kienet abbuż ukoll. U inti semmija fit-teżi tiegħek. Iwa, dawn nidħol fihom għax naħseb huwa suġġett interessanti wkoll. Però li rrid ngħid. Fil-fatt kellek Ġuże Lur Mercer mitfhem. Ekku, ekku, fil-fatt naħseb darba l-Arċisqof żelaq ukoll għax kien għadda xi kummenti forsi xi ftit despreġġattivi wkoll fuq il-każ ta' Lur Mercer. Imma Li l-Arċisqof ma setax jifhem, u naħseb hawnhekk bdiet il-problema, ovvjament l-integration kienet Malta ħa tidħol parti mir-Renju Unit. U dak kien ifisser, kif qed jgħid Mintoff ġustament, li jkollna l-istess pagi tagħhom u jkollna l-istess kundizzjoni tagħhom. Jekk issa aħna daqshom, irridu nkunu daqshom f'kollox. U ovvjament, l-Arċisqof beda jinkwieta li se jidħol id-divorzju, jista' jidħol l-abort, jistgħu jidħlu affarijiet oħrajn kontraċettivi, dawn trid tibda taqrahom anki fid-dokumenti, jiġifieri, jiġifieri jista' jidħol il-komuniżmu, jiġifieri kien hemm dawn il-ħafna u ngħiduha hekk, Mintoff kultant kien jagħmel anki dikjarazzjonijiet, jien naf, inwaffqu t-tribunali tal-poplu. L-Isqof inneħħulu d-dritt li kellu, per eżempju, li ma jittellgħax il-Qorti. Kellek is-sitt punti. Kellek is-sitt punti. Issa jekk aħna nżarmawhom is-sitt punti tgħid kif jista' jkun Malta kienet għadha ma waslitx hemmhekk? Għaliex ovvjament kien hemm per eżempju żwieġ ċivili. Imma ma rridux ninsew li għall-Knisja żwieġ ċivili ma kienx ammessibbli minn dejjem. Ovvjament Mintoff imbagħad kien anki jipprova jirkeb fuq il-karru tal-vjolenza u ma ninsewx ukoll il-Knisja kienet dejjem kontra l-odju tal-klassi. Allura daw it-tnejn ma setawx jiltaqgħu. Sergio, semmejt il-żwieġ ċivili fl-1975. Għalfejn ma sarx qabel dan? Jien naħseb. Forsi kien qed jibża' minn tof mill-kwistjoni politika reliġjuża. Mhux minn tof, biss ġifieri anki ta' qabel, ġifieri bħal Borġ Olivier pereżempju kien kontra, almenu qatt ma tkellem fuq żwieġ ċivili. Ġifieri naħseb imbagħad għaliex anki fis-sebgħin is-sitwazzjonijiet nowel jinbidlu, ġifieri Mintoff ried jibdel il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza biex anki tibda tinkludi dawk is-sitt punti li semmejt inti, anki biex il-ftehim ekonomiku li kellna mal-Ingilterra u ta' difiża jerġa' jiġi rranġat. Però hemmhekk interessanti wkoll għaliex l-Arċisqof Gonzi moribond kif kien, anzjan kif kien, jitla' l-Ingilterra, u jipprova jagħmel pressjoni fuq il-Prim Ministru Heath, jekk m'iniex sejjer żball, u d-dokumenti Ingliżi jgħidu dan. Ġie għalxejn hawn, prattikament, ġifieri qiegħda ċara fid-dokumenti, da fettu li jmur għand il-Papa, ġifieri il-Vatikan ħkasadhom aqqas kienu jafu li ġej dan, ġifieri biex joħloq pressjoni favur Malta. Sergio, iż-żgħażagħ ħaddiema Nsara, l-bidu tas-sittinijiet, tajjeb li ngħidu li dawn ukoll waqqfu il-Malta Song Festival, kellek iż-żgħażagħ Gonzi stess kien jgħid iż-żgħażagħ warajja. Hekk. Ovvjament iż-żmien jikkomplika ruħu Noelu. Ġifieri inti imbagħad id-darba li Mintoff jidħol f'Lapso, l-iskoperta x'anke dik kienet interessanti, l-iskoperta li Lapso hija komunista, il-famuża dikjarazzjoni mbagħad li jagħmel qabel l-elezzjoni tas-61, il-manifest elettorali, il-mod kif il-manifest ġie miktub, fejn anke għall-ewwel darba ma kienx hemm referenza li l-partit se jaħdem mal-Knisja kif kien jiġri qabel. Mbagħad ċedu l-bozza l-ħamra. U allura mbagħad bdew dawk ir-release. Ovvjament iż-żazax ħal-marsara kienu. Ta' taħt l-umbrella. Ta' taħt l-umbrella, eżatt. Però ħanejdlek, eh, id-dokumenti juru wkoll li Gonzi kien jaf jagħmel il-matematika, eh, għaliex ah, għaliex kien ah, f'waħda mill-korrispondenza mal- ma niftakarx ma liema Kardinal tal-Vatikan hawn tal-ġerarkija, jgħidu ċar u tond, jgħidu l-problema hija li aħna ta' taħt l-umbrella frammentati, għaliex ovvjament kien hemm ir-riskju li l-voti, kif ġara fil-fatt, Ganado u Pellegrini telgħu għaliex ovvjament kien hemm in-Nazzjonalisti mdejqin li vvutaw lil Herbert u l-Laburisti mdejqin li jivvutaw lil Pellegrini. Jiġifieri kieku ma kinitx il-kwistjoni tal-Knisja dawn qatt ma kienu jaslu sal-Parlament żgur. Sergio, semmejt il-Herbert Ganado, il-Piccolo Prete. Il-Piccolo Prete. Ovvjament, eh, Gonzi u anka il-Vigarju Ġenerali Monsignor Emanuele Gallia li tista' tgħid kien li tilleminija ta' Gonzi, eh. pjuttost naħseb jien kien jisma' minnu f'ċertu affarijiet, fosthom anka l-kwistjoni ta' żgħażagħ tas-sittinijiet, il-mixed youth clubs. Eh. Meta għallhom Gonzi stess għallhom ħalluhom dawn imutu waħidhom Imma Herbert Ganado kien l-editur tal-organu tal-Knisja l-leħen is-sewwa. Kien joqgħod fuqu. Jiena darba smajt eh, anke xi ħadd qalli li ġieli imma eh, dawn il-pariri kienu jsiru sefsif. Da jsefsiflu qgħod attent għax deħel il-komuniżmu, ċidentalment kienet jiktibhom daw Herbert fil-Malta tagħna fil-leħen. u li jista' jkun li jinfluwenza xi ftit lill-Arċisqof ukoll fid-deċiżjonijiet. Per eżempju, ħansemmi. Però tinsiex, eh, Gonzi għat ma kien konvint minn Mintoff, ġifieri tibda tara dokumenti anki Ingliżi. Eh, wara dak il-famuż inċident tal-ewwel ta' Mejju meta kantaw il-bandiera l-ħamra u x'naf jien. Dakinhar Gonzi kien konvint li Mintoff huwa komunista. U tinsiex ukoll. Jidhirli San Pawl il-Baħar. San Pawl il-Baħar, eżatt. U. Ekku, fil-fatt. Way back fit-thirties u għafek tikka żgħira, Mintoff kien anke kiteb artiklu li billi nużaw ftit żebgħa roża, ma jimpurtax u dik ir-roża nġibuha ħamra. Ġifieri kien hemm anke dal-ħafna idjomi li jista' jkun kienu qegħdin anke jiġu interpretati b'dan il-mod. Fil-fatt qed issemmi l-1954 il-famuż tista' tgħid eh, mass meeting San Pawl il-Baħar, iktar milli mass meeting kienet ejja ngħidu hekk. Eh, Daw il-ta' erba' żgħażagħ. Eżatt. Iktar milli mass meeting. Fl-arkivju tal-katedral il-minuti tal-kapitlu hemm ukoll referenza eh. għal dan l-episodju. li huwa interessanti ħafna. Semmejna Herbert Ganado l-ewwel ir-rock and roll pereżempju. L-ewwel jikteb artiklu nħobb nitkellem magħkom fuq il-kwistjoni tar-rock and roll, Herbert Ganado. Ġimgħa wara, l-Arċisqof Gonzi fil-quddies tal-Ħadd joħroġ ċirkulari ffirmata minn Monsinjur Emanuele Galea, ġifieri mhux minn Gonzi, għax ħafna nies jikkundannaw lil Gonzi fuqha din. Emanuele Galea fejn jagħtu bażikament il-kundanna tar-rock and roll. Imma f'Kalifornja din ukoll kienet saret. Iġifieri mhux xi ħaġa ġdida għal dan l-aspett fid-dinja. Trid tqis ukoll li dan sar f'xenarju fejn il-Karnival kien fl-epilogu tar-Randan, f'ta' Mejju, ġifieri. Tinsiex ukoll, din naħseb irnexxieluni noħroġha fit-teżi, Gonzi kien imwerwer mill-korruzzjoni tar-ruħ jien insejħilha. U din kienet tinkwetah ħafna speċjalment dal-mixed youth clubs, pereżempju kellu oppożizzjoni li fil-Gżira jinfetaħ wieħed minnhom. Inti ħdimt ħafna fuq da suġġett ukoll, tista' tgħallimni ħafna. Jiġifieri di tħossha ħafna, eh, jiġifieri jekk tara pereżempju l-ittri pastorali tas-sebgħinijiet meta Gonzi beda jxomm li isma' m'għadniex l-istess aħna u Gonzi jgħid il-fatt li n-nies li spiċċat il-cottage industry, u juża terminu ieħor qed nuża it-terminu aħna qed nużaw fl-ekonomija. Jgħid il-fatt li n-nies illum qed tmur taħdem fil-fabbrika, isma' qed titħallat. U t-taħlit mhux bilfors se nibqgħu kif konna qabel. Ġifieri jekk tara l-ittri pastorali, kien inkwitat ħafna miż-żgħażagħ, kien inkwitat minn dawn il-klabbs, kien inkwitat ħafna miċ-ċinimas u anki mill-pornografija. U anki Gonzi jibda jxomm anki qabel il-gvernijiet Maltin id-dħul tad-droga f'Malta, eh? Jiġifieri, probabbilment anki grazzi għal nies bħal Monsinjur Victor Grech u nies oħrajn, li dan beda jinduna li isma' s-soċjetà qed tfittex xi ħaġa li fi żmienu dan għaż-żgur qatt ma kien joħlomha. Jiġifieri, il-ħajja kienet qed tinbidel b'mod kostanti u b'mod rapidu nowilhu. Jiġifieri, għalkemm forsi Malta, iż-żgħażagħ ma għamlux ir-revoluzzjonijiet tas-sixties u aħna spiċċajna meta għamlu il-kruna li jampa l-aħmur jinaħħu għal-pulizija. Kien hemm ta' protesti ma tafx irid ngħidlek ma kienx hemm dik il-forza tas-sittinijiet, però Gonzi beda jinduna eh, li l-ħajja tinbidel. Sergio, snin 60, turbulenti, kwistjoni ta' politika reliġjuża, il-Konċilju Vatikan it-tieni u l-Indipendenza. Bażikament f'perjodu tista' tgħid ta' sentejn. Ekku, tinsiex ukoll barra dawk il-Knisja Maltija kienet għaddejja minn anki bidliet oħrajn u l-ewwel nett kellek anki x'naqbad insejħilhom, ġifieri apparti eh, tibda anki iktar ma lejn it-tarf tagħhom imbagħad ir-riforma li gutti. Fejn ovvjament il-Knisja tibda tipprova ssib tarf tal-amministrazzjoni tal-proprjetà tagħha fejn skont li gutti dan sab diżastru. Sa sab dokumenti miktubin bil-ludi da. Umbagħad kellek ukoll il-preżenza tal-ewwel nunzju f'Malta wara l-Indipendenza. Sew. Jiġifieri jibda bidla kbira mbagħad. Ovvjament, Gonzi l-istess hu. Da, jekk ħa pożizzjoni kontra l-integration, tgħidlex ma kienx favur l-Indipendenza. At the back of his mind kien hemm Mintoff li għada pitgħada jkun fil-Gvern u Mintoff jagħmel dawk is-sitt punti. Però ngħid ukoll, Nowell u di importanti forsi ma ntuhiex biżżejjed importanza, ibda minni l-ewwel wieħed ta, jiġifieri għax anke jiena wkoll ma kontx qed nara hekk, il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tagħna tas-'64 titkellem fuq li wieħed għandu l-libertà tal-kuxjenza u li wieħed għandu l-libertà ta' twemmin. Dawk jidħlu iktar wara fil-verità, xi tliet snin wara fil-Konċilju Vatikan it-Tieni. Jiġifieri sa ċertu punt Gonzi m'oġġezzjonax għal dawk iż-żewġ prinċipji, tgħidli mhux fl-arja kienu? Mm-hmm. Imma Gonzi kien imur il-konċilju jgħidlek isma' jien met nifhem xejn, għalhom daw l-affarijiet, jiġifieri f'dil ħaġa naħseb irridu nħarsu wkoll. Sergio, problemi li sib tar-riċerka. Ħanidħlu fil-punt tar-riċerka. Fil-verità issa u fil-qalba. Minn kollox no il ġifieri inti. Bibi maluqin. Titlaq, titlaq minn hemm. Għaliex jien naħseb qataw biża li nitkellmu fuq l-Arċisqof Gonzi. Jien insert għax, forsi kultant iż-żmien jieġek ħażin ukoll. Kont bdejt ir-riċerka tiegħi fi żmien li donnu l-Arċisqof Pawlu Cremona kien se jitlaq it-tmun ta' djoċesi. U dik ukoll ħolqitli ċerti problemi għaliex in-nies qishom, taf inti, tibda toħloq ċertu mistoqsijiet anki dwar ix-xogħol tiegħek u x'naf jien. L-ewwel kelli l-ikbar problema li l-korrispondenza Gonzi kienet eh, magħluqa. Għaliex inti l-arkivju tal-Knisja jitkellem fuq 70 sena li tkun aċċessibbli, però konna minna talba lill-Arċisqof xikluna. Tit eh, tal-jimilu, tal-ġematilu, kelli lil Mario Gauci, l-arkivista tal-katedral li minn hawn insellimlu. Il-minuti, nsellimlu wkoll, il-minuti tal-kapitlu magħluqin għal dawn l-aħħar 50 sena, bażikament. Dawn, dawn tal-kurja hemm 70 sena hemm devjiet, però konna minna talba lill-Arċisqof Xikluna u l-Arċisqof kien ikkonċeda li jiena nqa' narhom. Fil-verità, kien rom ukoll Joe Pirotta, però ovvjament il-Professur Pirotta minħabba li fl-analiżi tiegħu kellu interessi oħrajn ukoll, jien stajt nara anki l-Kurja kif tiffunzjona, taf inti. Ovvjament ikun hemm ittri personali li laqqas noħlom li li nużhom għax dan tinsiex Noel jekk jekk kien hemm koppja li trid tissepara dak iż-żmien ma kienx hemm l-istruttura tal-lum trid tmur għand l-Isqof. Qed tifhem? U allura dik kienet l-ewwel problema li sibna. Kien hemm għaqdiet reliġjużi li ma tawniex aċċess għall-arkivji tagħhom. Kien hemm dawk li tawni. Kien hemm dawk li ma tawniex. Tal-mużew, pereżempju? Il-mużew ma tawniex aċċess. Tal-mużew ma tawniex aċċess. Qed issaqsini inti, ma konniex miftehmin dwarha. L-Azzjoni Kattolika kienu tawni aċċess. Il-moviment ta' kana. L-arkivju tal-żazax ħaddiman sara. Laqas, ma kienu xtaw. Ejja ngħidu hekk, tajjeb li jkun miġbur dan. Forsi għalhekk ma tawk xaċċess. U nawi taf x'inhi wkoll, issa ħanibda minni ta' xi kultant inti tmur l-impressjoni dan li ħassib xi dokument ta' barra minn hawn. Li timmaġina ħassib 'il dan l-Isqof imdawwar b'xi erba' Monsinjuri jikkomplettaw u jorganizzaw xi ħaġa li fil-verità ma jkun hemm xejn ta'. Fil-fatt, il-papers ta' Monsinjur Galea, Emanuele Galea. Eh. Jiena dak kont rajthom kont grazzi għal Mario li semmejt. Dawk fl-arkivju ta' Għamiltu l-katalogu tagħhom inti u. U Marja, u vera. Dawk iva, dawk tani aċċess għalihom. Imma ma kien hemm xejn straordinarju ta' barra minn ġifieri kull ma kien hemm pereżempju li fi żmien meta Gonzi kien għall-Konċilju dan kien jiktiblu biex jinfurmah x'qed jiġri fid-djoċesi u interessanti li Galea ma kienx jieħu pożizzjonijiet qabel ma jiġi l-Isqof. Dik żgura ġifieri għaliex ħafna drabi jgħidlu qed nistenniek biex niddeċiedu fuq dawn l-affarijiet. U mbagħad anki mort l-Arkivju tal-Vatikan. Storja oħra, jiena mort anki fi żmien il-pandemija u dik ħolqot rebus kolossali, jiġifieri sa jumejn qabel Ġifiri, eh, bazzikament, kważi. Il-flight, ġifiri ġenna ta' sħiħa. Eh, sibt il-bibin maluqin tal-arkivi. Sibt ħafna ħafna bibin. Iktar mill-li maluq naw il-mod ta' kif jaħdem l-arkivju. Emmek sibt, sibt, eh, sibt. Per eżempju, ġifiri, aħna Ejja ngħiduha kif inhi, jekk ħaġa aċċessibbli jien ngħidlek Noel isma', nista' niġi narah dad-dokument u ħafna drabi inti tgħidli iva. Għax tieħu gost taqdi 'l dak li jkun, taf x'irrid ngħidlek. Imma barra l-ewwel nett trid tagħmel ovvjament it-tutor jagħmillek referenza. Trid tasallek, tilfuli pereżempju l-korrispondenza darbtejn. Din hemmhekk tant jiħduha bis-serjetà li tmur għand il-ministru responsabbli mir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Vatikan. Darbtejn tintilef. Ovvjament inti ma ma tistax taf dal-posta Taljana għax kulħadd nafu kif inhi. Mhux hekk. Allura trid tmur għand posta privata, spejjeż. Sergio, fl-arkivji tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, x'dokumentazzjoni L-ewwel nett sibt hemm hemm? il-kwistjoni kollha ta' Strickland, ġifieri to be fair dawk anki użaw nies bħal Cesare Catania u x'naf jien, ġifieri biex anki nagħti credit. Però jien kont interessat l-iktar fuq is-suċċessjoni ta' Gonzi. Għaliex dik tista' tgħid ħafna affarijiet. Nistqarr miegħek Noel jiena mort hemm u qas naf jekk hux se nidħol. Jiġifieri mort nasal Ruma, kont miftiehem mal-arkivista, inċempillu t-Tnejn filgħodu, u wegħedni li se jkollu spazju ta' tlett ijiem. Ridt nagħmel tliet slots dawn, tliet nofstanari, nara dad-dokumenti kollha. Jiġifieri mhux ċajta, eh. Għax imbagħad biex taxxaqha l-pandemija ovvjament dak li jkun iħassar u tidħol minfloku. Le, bażikament hemmhekk jiena nuri L-ewwel nett naħseb jaqa' l-mit li Gonzi għażluh għax kien pro Ingliż. Il-Gonzi l-Ingliżi aqqas riduh. Fil-fatt riedu iktar lil Zarb u anki jsemmu lista twila ta' nies. Zarb? Serafin Zarb, li anki kien il-kandidat ta' Strickland u t-tifla tiegħu Mabel. Hu interessanti imma l-ikbar ħbub waħda, ara kemm ngħidu li Caruana kien iħobb il-Gonzi u dawn l-affarijiet. Fl-ewwel shortlist, ħa nsejħilha hekk li għamel Caruana, Gonzi mhux hemm. Gonzi li dak iż-żmien kien Isqof t'Għawdex. Jiġifieri Caruana qasrah bħala suċċessur tiegħu potenzjali, imbagħad ġie żmien meta beda jipponta favur tiegħu. Meta Ruma għamlu l-assessments u bdew jiġu l-kandidati u ismijiet bla addoċċ eh, fosthom anki l-Isqof Galea, qalu l-unika kandidat li jista' jkun kapaċi biex imexxi d-djoċesi ta' Malta huwa Mikiel Gonzi. U kellhom bħal ngħidlek ġieda ma' l-Ingliżi biex anki jipprovaw jikkonvinċuhom li aħna rridu dan. Għax tinsiex dak iż-żmien l-Ingilterra kellha l-jedd. Dan fl-arkivju tal-Vatikan. Dan fl-arkivju. Terġa' l-arkivju tas-Segretarju tal-Istat. Tal-Vatikan. Ekku. Għax imbagħad hemm l-arkivju l-ieħor faċċata. Issa, qed issemmi andament Brittaniku. L-Arkivju Nazzjonali tal-Ingilterra. Ejwa, jiena kellemk l-opportunità imma kont mort ħafna qabel fi żmien il-masters. Ġifieri kont mort il- L-Arkivju Nazzjonali Ingliż, hemmhekk serje ta' impekkabbli, m'hemmx ċajt. Dokumentazzjoni marbuta ma' ħafna drabi mal-Arċis of Gonzi. Sibhom u katalogizzati b'mod li anki eżempju inti tajt keyword Gonzi, ah. anke jekk mhux fit-titlu se sibu. Dak għandhom sistema ta' anka online. Ma jfissirx Noel li qed tara kollox, eh? Għax anke kif jgħid Henry Frendo. Xrajt imma dokument. Sergio. Jiena rajt pereżempju l-korrispondenza kollha fejn daħlet l-integration, Fejn daħlet l-Indipendenza, dak imbagħad rajtu wara ġibtu Malta imma, meta tela' l-Arċisqof fis-sebgħinijiet fil-bidu, ħabba il aw, ta' min toff fis-72, meta rid jirranġa. L-integration. Id-dokumenti kollha din hemm. Ġifieri kollox. Dawn rawhom ukoll per eżempju, Pirotta. Rawhom Pirotta, Rom anki jinnaf barranin l-interessaw ruħom. Fis-suġġett, ovvjament. Tinsiex li qed titkellem fuq arkivju no li għandu kilometri sħaħ ta' dokumenti ta' ġifieri. Sergio, qabel ma nisimgħu il-pawsa mużikali, l-arkivju ta' Monsinjur Ligutti. Iwa, dak kien sorpriża dawk qegħdin l-Amerika f'Università l-Amerika. Mhux l-Amerika allura? Hemm il-katalgu online li ġibt xi ftit Malta ma tanix aċċess għal kollox, imma jiena qatt attent kelli nimxi bl-intwizzjoni skont l-isem tal-fajl Għax jiena li kien jinteressani ovvjament li jiena kont naf li ġa ma kienx hemm relazzjoni tajba bejn Lugutti u l-Isqof Ġerada u ridt anki mmur hemmhekk għaliex ovvjament. X'kienet din? Dak li ġara hija clash ta' personalities bażikament u l-Isqof Ġerada kien konvint li se jitlef iċ-ċans li jsir l-Isqof ta' Malta hu għalkemm kien l-Awżiljarju. Hemm storja li anki kien irrakkontajhieli pereżempju l-Professur Salvinu Busuttil li da sa darba minnhom sa ċċekkja kemm hija twila l-arblu tar-razza tal-omm u Mister Gonzi biex jikkalkula da meta se jmut, jekk ix vera ma nafx insomma. Imma ġifiri, eh, anki ġerada kien kontra li gutti u kif ippropona l-affari għaw, kif se siri riforma, u kien hemm din il-clash of personalities bażikament. Eh, umbad biex taxxaq l-Knisja għamlet investimenti ħżiena fil-bajkel eh, il-bank u anki kien hemm dak il-Kanadis Love it, li kien ġarr ma nafx kemm mijiet ta' eluf, u ovvjament Ġerada b'xi mod anke kien tneħħa minn Malta. Ġifieri jiena rajt anki l-Arċisqof anki jikteb rendikonti ta' x'għandu f'dak il-bank, ta' x'għandu fl-ieħor, u anki jgħidlu jekk hemm bżonn niġi bil-kard tiegħu jien il-Vatikan, għax dak oħra no, le? Dak kien imur ġej u sejjer qisu qed imur jieħu kafè, ġifieri Gonzi kellu kuntatti tajbin anki man-nies ta' Ruma, eh, ġifieri kien jaf li moffiċċju jrid imur kan ngħid hekk u jilqgħu. Sew, u din id-dokumentazzjoni hija merfuha. Iva, iva. Ta' Monsinjur Ligutti. Jista' wieħed jara kif rajta jien u ġifieri. Sergio, ħanifqu għal pawsa mużikali, nkunu magħkom eżis semja wara din il-kanzunetta. Għażilt kanzunetta li ejja ngħidu hekk f'perjodu interessanti tista' tgħid ir-riżultat tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Eh, L-MSSP Guitar Group eh, dak iż-żmien Father David Azzopardi, ovvjament il-kontribut tista' tgħid tal-Konċilju Vatikan it-tieni. X'tik kummenta fuqha? Nisimgħu dil-kanzunetta wara. Eh, ovvjament, u l-konċilju, jien ħankun onest, nowla l-bidu, Isogonzi ma kienx qed jikkonvinċini li jiddaħħlu. Imma mbagħad tibda tirrealizza, tgħid, Dan veru mhux qed jifhem forsi biżżejjed u qed iġib l-oppożizzjoni, imma b'xi mod daħlu. Fil-Quddiesa bil-Malti saret, l-artal dawwarnieh, it-traduzzjoni tal-Quddiesa saret, il-kitarri, kemm kont nsi ma tantx kienu jogħġbu, eh? Ġifieri jiena niftakar lil George Perez jirrakkuntali li dana kien kontra l-folk, kien xettiku minnu, ġifieri ma kienx jagħmel quddiesa bil-folk hu aktarx, ġifieri. Fil-fatt, fl-intervista li kont għamilt lill-Father Hilary, kien ukoll xettiku. Jippreferi l-orgni milli l-kitarri. U kulħadd jaf kemm hu modern Father Hilary. Imma riformi kbar daħlu, ġifieri l-kunsilli li talab il-Konċilju, Lura programm mill-arkivji, produzzjoni prezentazzjoni tiegħi Noel Nastas il-mistieden Dr. Sergio Grek. Sergio, L-ewwel konna qed nitkellmu fuq arkivji internazzjonali, l-arkivju fil-Vatikan, l-arkivju nazzjonali l-Ingilterra, l-arkivju tal-Monsinjur Ligutti. L-Arkivju Nazzjonali ta' Malta u Għawdex. X'materjal sibt? Hemmhekk kont naqra, kont laqt naqra farsa stikkar dik il-verità għaliex kien anki żmien li kienu ġew ġiet l-opportunità wieħed seta' jara l-minuti tal-kabinett, però ma kien hemm l-ebda referenza għal Gonzi. Rajt anki l-karti ta' Mamo, ta' Entni Mamo li qegħdin ukoll fl-Arkivju Nazzjonali, ħalli mbagħad taf kif jiġri. tieħu nota tagħhom li twildu papers oħrajn u xewqat oħrajn. Imma l-istess ma kien hemm xejn li ximkien jidħol dan dal-arġist. Jidir li l-Cabinet Papers ta' żmien Mintoff. U ma xnaqbat ngħid eh, raf ħafna, u ma skeleton ħafna. Ma nafx jekk kienet deċiżjoni apposta jew. Allura m'għandekx. Eh, Allura ma kelli xejn. Dokumentazzjoni soda. Inti titlaq eh, b'ħafna ħolm, inti kull sors li tibda taraħ possibbli tmur tfittxu. Taf xirrit ngħidlek, allura ovvjament ikollok dawn id-disfatti, ġifieri dawn tgħaddi minnhom kuljum. Ġifieri minn min ikun qed jagħmel ir-riċerka, xi kultant jaħseb li se jħabbat il-bieb it-tajjeb imma ikun mhux il-bieb il-ħażin ta' xi ħaġa tieħu. Għax inti mbagħad tibda tifhimha. E, e, e, il-prijoritajiet ta' minn tof fis-sebgħinijiet ma kinux l-istess bħas-sittinijiet. Allura mbagħad tibda anki tifhem u tapprezza. Imma pereżempju snin 20 u 30 eh, minn dokumentazzjoni fl-Arkivju Nazzjonali. Jiena ma, ma rajtx ehm, dak ma, ma fittix tobx għax ngħidlek issew użajt l-Arkivji tal-Vatikan. Speċi allura kienu iktar to the source peress qed naħdem fuq il-Knisja. Allura stajt iktar immur hemmhekk. Qed tifhem, u ġiġa saret ħafna riċerka, allura stajt nibni wkoll ehm, fuq is-sorsi sekondarji. Sew. Ma tinsiex jiena lanqas għamilt bijografija proprja, allura kelli kelli perjodi differenti. Per eżempju, tlajt għawdex l-arkivji u mhm. rajt l-itri pastorali li xmilider l-arkivista li kien hemm qabel Monsignor Bezzina dawn kien iżommhom. Imma. U diġi kombinazzjoni ta' xkont. L-arkivju l-kurja m'għandhomx dawn. Ejwa, le għandhom, għandhom. Imma il-kurja ta' Malta ma kellix tawdex. Imma tawdex Il-Kurja t'Għawdex kellhom, imma ma mmorrx il-Kurja t'Għawdex għax int serta li fi żmien li kont Għawdex huma ma jiftħux pereżempju u qdejt minn xi mkien ieħor għax la kellu l-kollezzjoni kollha taf kif jiġri. Stajt stajt naħdem bihom. Imbagħad rajt ħafna gazzetti, għax dak ovvjament il-gazzetti. Ħuġġiġa pereżempju. Min kollox rajt, qas nafx kieku tgħidli l-listaw M'għandix il-lista miegħi, ma minn kollox rajt no, jiġifieri kemm li kienu jippubblikaw il-partiti, kemm dal-magazines żgħar, pereżempju bħal l-Encounter li kienu joħorġu ż-żgħażagħ Nazzjonalisti, il-Fjamma, qas nafx, qas hemm minni tax tkun ilek tant tara. Ovvjament, ovvjament. L-Aħen is-Sewwa, t-Times, il-Berqa. Ix-xewka. ix-xewka u minn kollox tara, fimni. Ġifieri kien żmien turbulenti, ġifieri anke is-snin tista' tgħid ta' wara wara l-perjodu tal-Arċisqof Gonzi. Il-bulletin minn kollox tara, anke rivisti bħal Regina Tmater għaliex kienu jdaħlu anke dawn is-suġġetti politiċi wkoll, allura mbagħad tibda dejjem tiftaħ. U l-biża' dejjem tkun li jew m'intix qed tara s-sors it-tajjeb, jew li forsi qabiżlek l-iktar sors ovvju. Għax tant mbagħad u mbagħad għandek oħra tinsiex. Anki fi żmienna, eżempju, Lawrence Mizzi kien jagħmel intervisti tajbin ħafna fil-Gens u jitkellem dwar Pawlu Boffa, dwar Borg Olivier. Allura minn dawk imbagħad tista' terġa' tagħsar, ħasra li qatt ma saru fi ktieb dawk pereżempju, tista' terġa' tagħsar u terġa' tmur tfittex tgħid ara iva Boffa kellu dik il-gazzetta. Huwa proċess li ma tieqaf qatt dan. U tinsiex dawn mhux qegħdin ġo database ktibt Michael Gonzi u ħa jitlaqlek, jiġifieri trid taqli ħafna ħin, eċċetera. L-arkivji tal-partiti politiċi, pereżempju l-Informa, għandha s-sorsi interessanti u Imma mbagħad dawk iktar iktar riċenti lejna. Ejja ngħidlek, miftuħin. Jiġifieri ġieli kont niġi hawn anki biex nara l-gazzetti, allura daka ngħidlek issew tlaqt minn hemm. Jidhirli għandha l-Malta wkoll. Hemm iva, hemm. Ġifieri qed nitkellmu tal-snin ilu. Snin 30 u x'naf jien. Ġifieri l-arkivi tal-Partit Laburista kont rajt il-minuti. Kontrajt il-minuti kollha diżgrazzjatament. Sib bibin magħluqin fl-aspett tal-. Le, fiż-żewġ le fiż-żewġ partiti laqgħuni. Le. Le qatt ma qatt ma qatt ma kelli u kull meta ġejt hawn jew mort eh, għand il-Partit Laburista ġifieri qatt ma kelli problemi, inti dejjem laqgħuni u bil-kafe u x'naf jien ġifieri dejjem kienu ġejjin. Ġifieri miftuħin. Ejwa, jiena qatt ma qatt ma qatt ma tal-Partit Laburista kont rajthom fi żmien Alfred Sant. Tu bifera x'kont kien iż-żmien li kont qed nagħmel il-masters. U naħseb ta' din naħa, ngħid hekk, kont labthom fi żmien li kien hawn ġew saliba, għax kien żmien li kont qed nagħmel il-masters. Allura eh, kultant anki n-nies tagħmel influenza, Noel, u darba l-limni xi ħadd, imma mhux dejjem jirnexxielek li kultant aħjar tkellem il-purtinar milli l-sinju. Imma mhux dejjem taf xirrit ngħidlek. Ġifieri anki meta mort l-arkivji tal-katidral Mario kien ta' ċans anki li nara dawn tal-Isqof Galea, ġifiri, u laqani ħafna bħala servizz. Imma ssib nies. Ma kontx forsi ta' Rom, ejja ngħidu hekk, eh, fi żmieni meta kont hemm jien. Għax il-xenarju. Perspettivi kienu totalment eh, differenti fi żmien. Monsinjur Kolejro, eh, fi żmien Monsinjur Borċ, Bianco, Sant, kollha nsellem il-memorja tagħhom kollha nies kbar daw ta' ċifiri. Imma mhux faċli. Jien niftakar Monsinjur Borg kien qalli kif ħa tagħmilha dit-teżi. Speċi qalli m'għandekx dokumenti għalli dawn magħluqin ibni kif se tagħmel? Ma kienx jaf li kell imbagħad spjegajtlu fl-Isma l-Arċisqof għandi konċessjoni li nista' nara d-dokumenti. Imma x'irrid ngħidlek Noel kultant mhix dejjem faċli hu. U nifhimha. Il-problemi huma li dawk ħafna drabi joħolqu aspettanzi li dawn mingħalihom jaħsbu li hemm xi ħaġa ta' barra minn hawn. Meta fil-verità da ħafna drabi jekk inti tara pereżempju l-mewti tal-katidral, ikunu qegħdin jitkellmu fuq il-qbiela. Ġifieri ħafna drabi qas ikollhom x'jaqsmu xejn mal forsi jkun hemm xi monsinjur jagħmel xi rimarka bħalma semmejt inti dak il-każ tal tal-1954 ta' San Pawl il-Baħar. Ekku, kull mem, kull mem eh, jien niftakar kontrajtu dak, kull mem Żewġ paragrafi kollox. U l-affarijiet isir fil-gazzetti aktar. Affarijiet. Mhumiex affarijiet, eżatt, eżatt. Ġifieri jien naħseb kultant il-Knisja wkoll ma nafx, hija stess ma tapprezzax x'għandha u forsi mhux dejjem anki titkellem b'ċerti mod x'naqbad ngħidlu. U forsi anki tagħti ċans lill-istoriċi ara l-Papa għamilha, Ġwanni Pawlu t-Tieni għamilha, fetaħ l-arkivji. Dan għamilha wkoll Papa Franġisku fil-fatt tista' tista' tara sal-1958. Jiġifieri Infetaħ ukoll. Fil-fatt eh, kont tgħid l-ewwel, pereżempju fuq il-moralità, il-minuti tal-kapitlu ma jsemmi xejn il-karnival qatt ma jsemmi xejn. Imma li jsemmi fuq prebendi, fuq legati, fuq eh, bila, ċifra. Ħafna drabi tkun l-impressjoni ta' dak il-monsinjur għaliex hu eh, jgħid isma' jien għandi regola għandi 50 sena, għandi 70 sena u jkun irid irid jimxi magħha. Ovvjament, Noel hu mbagħad veru wkoll li lkoll naqraw l-affarijiet forsi b'għajnejn differenti. Jien pereżempju meta l-Għid tal-Azzjoni Kattolika, interessani l-fatt li dan jgħidlek isma'. Kbir, kbir l-arkivju tal-Azzjoni Kattolika. Le, jien niftakar kienu ġabuli l-kotba, ġifieri ma nafx, qatt ma rajtu fiżikament, kienu ġabuni l-kotba fiż-żmien li kien hemm President Ninette Borg Grech u ġifieri stajt nara l-. Fejn kien? Hawn, l-Istitut Kattoliku. L-Istitut Kattoliku, fejn ovvjament issir il-leħen is-sewwa. Ekku, fejn hemm il-. Tinsiex dik oħra, jiġifieri hawn min jgħid isma', l-Azzjoni Kattolika, tara fid-dokumenti ta' dak iż-żmien kienu ħadu l-Istitut Kattolku. Jiġifieri anki bis-saħħa ta' Coleiro u x'naf jien. Imma dawn huma realtajiet u li fl-aħħar mill-aħħar li kont qed ngħid. Qed nitkellmu bidu tas-sittinijiet ukoll. Li kont li kont se ngħid, forsi nagħmel parentesi, jiena mbagħad l-affert li jibdew jinteressaw ikunu differenti, minn minna kienet interessani li dawna fuq il-palk ma jistawx jirrexxtaw bniet u subien flimkien u li anki di l-Arċisqof iridha. Għax inti taf il-verità ħafna drabi dawn ikunu tal-issues, ta' jkun qed jgħid kif miexja l-Azzjoni Kattolika, l-operat, li għamlu dik l-attività, li ċ-ċirkolu temmeħ, jiġifieri ma jkun hemm xejn straordinarju li ħa joħloq skandlu. Jiġifieri ħafna drabi xi kultant. Il-bżonn li nibdlu l-mentalitajiet. Eżatt, eżatt, eżatt. Ovvjament il-ġis tista' tgħid l-qofol tad-dokumentazzjoni marbuta mal-Arċisqof Gonzi tinsab fl-arkivju tal-Kurja l-Furjana. Dawk li rajthom kollha, ġifieri kelli aċċess għal. Għandek korrispondenza, għandek iċ-ċirkularijiet, il-visti pastorali wkoll. Dort kollox. Eh, ovvjament Gonzi kien hands on deck, ġifieri Anki jien naf jibgħat lil dak jgħidlu isma' dik l-istatwa mhux suppost daret fil-purċissjoni għax ta' konfesta sekondarja, l-ieħor jagħtih il-permess jaqra dak il-ktieb għaliex ovvjament dak iż-żmien kien għad hemm l-indiċi. Jiġifieri ma kien jaħrablu xejn dan, jiġifieri kien litteralment jaf x'inhu jagħmel, attent f'xogħlu, fejn jeħel jikteb Ruma biex anki jieħu l-parir tagħhom, għax anki pereżempju Wara l-Konċilju bagħat ittra dan qalu isma' qalu jien għandi s-senata u tal-qassisin. Għandi skużani il-grupp tal-Monsinjuri u issa il-Konċilju jitkellem fuq is-senat tal-kleru. Issa min? Min sejjer speċi ta' min se nieħu l-opinjoni. Ġifieri u kien anki jieħu pariri ta' ġifieri minkejja l-fatt li naħsbu il-biċċa l-formazzjoni mbagħad, ġifieri Gonzi ħa ċerta formazzjoni u ried anki jiddefendiha. Tinsiex Noel anki fl-istess żminijiet, fl-Arġentina, pereżempju, tqum Perón kontra l-Knisja, l-Ungerija, r-Repubblika Ċeka, dawk il-pajjiżi kollha tal-Ewropa tal-Lvant. Jiġifieri kien hemm xi jagħti naqra tal-biża'. Imma dawn mhux dejjem imbagħad se tiltaqa' magħhom fid-dokumenti daqshekk ċari wkoll. Jiġifieri jiddependi mbagħad iż-żminijiet u x'qed jiġri. Kien hemm naħseb arkivji oħrajn anke tal-parroċċi pereżempju. Pereżempju Michael Buħaġar kien tani aċċess nara ta' Ħażabbar. Michael minn hawn insellimlu bniedem. Kien ukoll mistieden tiegħi nsellimlu minn hawn. Ftit tal-ġimgħat ilu bniedem straordinarju. Dak pereżempju qatt nara ftit kif kienet tinħadem vista pastorali għaliex jien naf l-ittri li jibgħat Is-Segretarju tal-Isqof javżhom se jagħmlu l-konklużjonijiet tagħha. Il-viżti pastorali tal-Arċisqof Gonzi kif kienu? Għax minn żmien Mattej fil-bidu tas-seklu 19 dawn bdew ikunu xotti differenti minn Pellerano, Labini. Ara ma taħsibx li kien jagħmel xi propaganda fihom jew li kien jgħidilhom kontra Mintoff, Dak kien imur, jiftaħlu l-armarju, jgħidlu isma' dal-kalċi maħmuġ, għandek it-trapaw. Imma dettaljat. Iva, huma dettaljati hekk, dal Għax kif qed ngħidlek, kif qed ngħidlek, eh. tal-Monsinjur ta' żmien eh, Mattej, bidu tas-seklu 19 eh, eh. kienu bdew ikunu. Da jiddependi xi ħafna. Jiddependi xi jsib. Ġifieri, maġili kien hemm inqalus ma għadda fil-knisja, jew inti ma jistax iżżomm id-dar tal-la bit-trab, ġifiri ikun hemm dawn it-tipi ta' rimarki. Ġifiri ma ma kienx hemm xi ħaġa mm, ta' barra minn hawn. U Gonzi kien jagħmilhom dejjem, eh, ġifiri kull erba' snin kien jagħmilhom għawdex jagħmilhom għal darba dartejn tlieta x'ovvjament id-djoċeżi ehm, kienet. Baqa' jħobbar. Iva, jien naħseb iva. Tinsiex li għawdex Gonzi jagħmel ir-riformi, eh, ġifiri Naħseb il-Knisja f'Għawdex. U inti semmihom fit-tisqi. Iva, dawn insemmihom għaliex ġelew il-fatt. No, kien għadu żmien ukoll li l-isqof seta' influenza s-soċjetà. Ġifieri dana jien naf il-qassisin ġalhom ħanajtek biex jinħaslu, għax kien hemm żmien meta kulħadd kien jitkellem anke fuq l-ġene. L-abbatini ma jistgħux jgħinu l-quddisa ħafjin. Ġab riformi fis-seminarju, għax minn il-kors anke kien laxk. u fi żmien l-eżamijiet kien imur hemm hu personali biex jara li l-eżamijiet jimxu b'mod b'mod ċar. Bis-saħħa tiegħu ikkonkluda l-proġett ta' Pinu, għax kien ilu jinbena u għaddejjin hemmhekk u x'naf jien. Jiġifieri kellu ċertu. Semmejna l-arkivju tal-Kurja, l-arkivji parrokkjali, semmejt Ħaż-Żebbar. Kien hemm xi arkivju ieħor parrokkjali? Le, dak naħseb li rajt, dak naħseb li rajt għax Huwa fost l-aktar wieħed organizzati u forsi anke l-ħbiberija ma' Michael kienet iktar. Imma pereżempju tan-naxxar, tan-naxxar organizzat ukoll. Qatt ma ġiet qatt ma ġiet qatt ma ġiet. Biex insemmi arkivju wieħed partikolari ta' il-Pol li naf li jaħdem ħafna. Ekku, ekku. L-arkivju tal-Parlament. Eh, parlament għal xumbat kontrajt anki ħafna dibattiti, ġifieri għandi ħafna noti jien, Eżempju, rimarki fuq il-Knisja li tiskanta nies bħal Anton Buttigieg, Lino Spiteri għamlu fażi twila fil-Parlament anke jitkellmu u jirreferu għall-Knisja, għall-Arċisqof għad ok. Kif kienu tħarsu lejh dawn? Ovvjament, mhux mill-lenti pożittiva. Daw qalgħu l-interdett u huma jgħidu li l-interdett kien il-kaġun li tilfu l-elezzjonijiet tas-snin 60. Ġifri għandek dak ix-xenarju wkoll. U naħseb il-ħadd il-Parlament kemm meta mar eh, fid-dar il-ġdida ħanajdu hekk u anki meta kien għadu l-belt. Eh, Il-palazz. Eh, u kien iż żminijiet nawl meta kont naffa xenarju kien naqra, per eżempju, d-dibattiti bejn Borċo Levir u Mintoff u l-livell kien aktar livell oli. Anki ġifiri jekk kienet nibbutjalek, imma kważi kważi nibbutjalek bil-poezija, qed nesaġera. Mm. Imma il-mod ta' kif. Totalment differenti. Le, l-lum, l-lum. Totalment differenti mill-lum. L-lum jisna arena u naħseb għaxem il-fenomenu ta' television. Allura irrit nider larger than life kważi. Imma eh, anki kemm kienu jkunu informati u d-dettalji li kienu jitlu fihom fid-dibattitu, ġifiri. U kienu jagħmlu r-riċerka wkoll. Iva, hekk jidher, hekk jidher. Issa kien ikun hemm min kien jitzikkata wkoll, ġifieri kien jgħaddilek xi iva, kumment. Iva, kummenti, kummenti dejjem. U qabel kien jopera b'mod differenti, u ġifieri għaddej dibattitu mhux. Anka fi żmien Mizzi, eh, pereżempju, ġifieri snin 20 u Imma xi ngħidlek mhux għandek xi ħadd jitkellem għal tlek kwarti waħdu. Ġifieri inti tgħid xi ħaġa li ħor iwieġbek, ġifieri kien hemm din l-interazzjoni wkoll. Eħe, le, hemmhekk ukoll sib tappoġġ Inti ma jkollokx problemi għax ħafna drabi tmur lura fiż-żmien u anki llum taf, ġifieri jekk titlob xi ħaġa riċenti xorta jaqduk għax dik hija xi ħaġa pubblika mbagħad u l-għad-diskors sar ħareġ fil-pubbliku. Arkivju interessanti li kelli l-opportunità wkoll li narah snin ilu wkoll għamilt xi riċerka fuqu, bosta snin ilu, huwa l-arkivju tal-Addolorata. Iva, hemmhekk kont mort niċċekkja biex nara ftit dawn li ndifnu fil-miżbla, insomma, dak li l-arkivista kien jiktibhom bl-aħmar extra ecclesiam, barra mill-knisja għax ma ħadux iċ-ċerimonja li saret fl-aħħar ta' finti li ssir fil-funeral. Ra mort niċċekkja għalhekk għatlek l-ewwel naf li l-ewwel wieħed huwa tal-1870 u li saru fi żminijiet differenti. Ovvjament dawn ma' kodba kbar, reġistri kbar, inniżel ismek meta miet, meta ndifen u jekk indifen. Għandek id-dettalji, għandek id-dettalji wkoll tal-ġenituri tal-professjoni li kollhom. Naħseb kien żmien ukoll għax Kultant illum qed tidħol id-data protection, no le? Din qed toħloq naqra ta' problemi anki pereżempju riċenti jien kelli bżonn lista għal proġett li qegħdin naħdmu fuqu tad-Dean's List, mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma sibna uffiċċju fl-Università li beda ġej jisma' data protection. Eh, jiġifieri llum qed ngħixu wkoll f'sitwazzjoni naqra inċerta, nifhem li inti jiena rrid niddefendi l-privatezza tiegħek, Imma qed nitkellmu fuq history. Imma meta qed issemmi punt interessanti. Tiddefendi il-privatezza. Meta għandek il-Facebook iġibu anka xejn jieklu daw. Ekku, ekku. Ġifiri, hija kontradittorja ħafna. tal-ID cards online u jarom kulħadd. Mhux hekk. Taf xi ngħidlek. Għandek ukoll sentenzi online. Eh, eżatt. Eżatt, ma xaħat ukoll aspetti kriminali, aspetti ukoll ta' moralità. Li l-imputat jista' jneħħiha jista' jitlob li titneħħa s-sentenza meta semmejtha bħala bħala argument li hija sitwazzjoni frustranti, eh? Ma insomma. L-arkivju ta' Kana? Iwa, l-arkivju ta' Kana wkoll interessanti kien żmien kont qed ngħinhom ftit ukoll anke biex inpoġġuhom fil-files. Kien hemm nies bħal Mario Azzopardi dak iż-żmien li ħadmu anke biex jorganizzaw, kien hemm itri interessanti ħafna. Dun Charles Vella. Dun Charles Vella. Komunikazzjoni mal-Arċis of Gonzi. Dun Charles kien right hand man Tiegħu, hu kien ġew sejjer għandu, kien hemm żmien kien PRO. Tiegħu, jiena Dun Charles kien tini l-impressjoni. Kien modern imma ħafna. Iva. Dun Charles. Jien naħseb kultant kien tini l-impressjoni li kien jaf ħafna iżjed ma minn dak li kiteb anki eh, fl-awtobiografija tiegħu. Kultant naħseb. Iċċensura ċertu affarijiet. Meta tkun f'pożizzjoni ta' saħħa ngħidu kif Però kellu sens kbir ta' organizzazzjoni, eh? Jien eh, kelli l-opportunità. Dak kien jiġbor iż-żgħażagħ. Ekku. U forsi nagħmel parentesi, l-Arċisqof ma kienx igergere għaliex kienu jitħaltu ż-żgħażagħ fil-laqgħat tiegħu. Eżatt. Dak kien ikollu. Għaxu kien minn tal-bidu, snin 50 qed nitkellmu. Fil-fatt anke meta kellu l-opportunità nagħmel intervista, kien jgħidli li bejnietna ma. Ġifieri kif qed tgħid inti? Ikun hemm ċertu affarijiet fl-awtobiografija tiegħu mhix imniżla. Għamilt xi mitt intervista u jkollok affarijiet dak li kun jitolbok ma semmihomx. Ġifieri darba kemm xaħat qalli semmi xejn milli għatlek, speċi għalfejn qajt. Għamilt satej forsi titkellem. Lejn hawnhekk sija sija u nofs, saret ħadna gost nitkellmu ma lej kun hemm din eh, din il-biża. Intervisti użajta għal teżi tiegħek. Użajt, ovvjament kelli warrab ħafna għaliex ehm, ikollok nies li tgħid U mbagħad anki inti stess tibda tisma' l-istess mantra Noel u tibda tirrealizza li l-bniedem meta jikber jibda anki jitlef il-memorja, eh? U jibda ma jkunx ċar fuq ċerti fatti. Allura, Eh, dak titaq tagħhom hu. Iċċekkjajthom imma mal-sorsi miktubin. Mbagħad fejn ma nsibx, ovvjament nerġa' mur għand xi ħadd ieħor. Kif qed tgħid inti? U nipprova persuna tista' minn dak l-intervista li qed tgħid jew insit jew l-affarijiet ma jkunux ċari jew inkella tkun biased. Eżatt. Jew tal-inqas ikolli tnejn minn nies li qed jgħiduli l-istess ħaġa. Hemmhekk korrajt immexxi. Hemmhekk iva. Sew, arkivji privati. Eh, ġew kollezzjonijiet. Mort għandhom xi kultant l-istess jitolbuk ma semmix ehm, isimhom, ma dika nistgħu anki kif taf intu qed jikteb private collection. Ehm, kien hemm eh, dokumenti, ġifieri u għad għandi li anki mużajtomx, forsi anki nużhom issa ehm, iktar iktar il-qudiem. Xi kultant jiġu huma u xi kultant. Per eżempju, l-arkivju ta' eh, Fortunato Mizzi u Enrico Mizzi tal-familja Mizzi. Hemmhekk kont labt imma ma kontx wasalt. Għaxa eh, dokumentazzjoni interessanti li ma kontx wasalt. Tista' tagħti wkoll xenarju interessanti. Kelli eżempju l-karti kollha anke minħabba riċerka li kont għamilt qabel ta' Felician Bilokka, kelli djarji tiegħu Naw nsellem il-ġeri li kien hemmen fil-proġett. Dak fil-fatt kien pro Pro Gonzi kien ukoll. Gonzi mbagħad sar Pro Labor ġifieri. Eżatt. Kien hemm żvilupp. Wara l-71. Fil-ħajja tiegħu. Però naħseb li l-prinċipju dejjem kien laburista ġifieri probabbilment għaliex ovvjament il-libsa tiegħu, l-libsa kienet jilbes eh, tal-bitu jħu Inti ti eh, ovvjament eh, toħroġhom ċari daw fil-biografija tiegħu. Pubblikazzjonijiet ġodda li għandek. Dal-aħħar ħriġna il-biografija ta' Walter Zara, Walter incidentalment ukoll ħasem fis-sittinijiet kien ma' Pellegrini. U allura xtaqt anki noħroġha din il-bijografija. Ħriġt ukoll imma huwa iktar romanz, ħallejtna bħal erba' fost il-ġimgħa, u issa qed naħdmu fuq il-bejt storja. Dik hija l-istorja kif eh, ħassejt il-telfa. Il-mewt kif daħlet fil-familja tagħna, insomma, mhux kollox huwa verax, illum hemm dak li ngħidu l-auto fiction fejn l-awtur juża ġrajiet li għadda minnhom, u issa qed naħdmu nawl fuq il-bej storja u miti li jmiss li se jkun naħseb nista' nsemmi għaliex ix-xogħol avvanzat u nispera li se jannar ikun magħna fuq Anton Butiġiġ. Anton Butiġiġ. Ħassejna li hemm vojt. Jinkom bl-impressjoni x'se nikbu ġdid fuq, però sibt ħafna nuqqas, ġifieri naħseb jirnexxielna insomma noħolqu paġna interessanti dwaru. Nawguralek Sergio, nawguralek ukoll għal dottorat mill-ġdid u nawguralek ħidma sfija. li nistgħu. Jien u dan stess ma fadalli xejn aktar llum, kienet siegħa intensiva sew mal-mistieden li kelli llum Dr. Sergio Grech li kellimna fuq it-teżi tiegħu tad-dottorat dwar l-Arċisqof Konzi. Appuntament għal programm ieħor mill-arkivji ġim oħra fl-istess ħin il-ħadd fit-8 nofs fuq netfm kif ukoll netfm.com.mt. Dan il-programm u programmi oħra mxandra fuq dan l-istazzjon wieħed jista' jerġa' jismagħhom permezz tal-poddati li wieħed isib eh, fuq net on demand.mt. Niltaqgħu ġimgħa oħra, islim u s-saħħa.